حدیث یکصد و شست و هفت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الاشراك بالله وقتل النفس جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث برای ما و شما بزرگترین گناه را بیان میکند که ای امتم بزرگترین گناهان شرک به خدا و قتل انسان است رسول الله صلی الله علیه و سلم در این سخن مبارکش ما و شما امت را خبر می که ای امتم آگاه باشید بزرگترین گناه نبخشیده ترین گناه شرک به الله جل جلاله است هر انسان شیر در بری الله جل جلاله میارد الله اون را نمی بخشد و قتل انسان و کشتن یک انسان یکی از بزرگترین گناههایی است که الله جل جلاله غضبش را بر قاتل می این حدیث از کتاب صحیح بخاری